Càpsules musicals amb Rafael Corbí. El món de la música country. Descobrim en uns minuts a Johnny Cash. I keep a close watch on this heart of mine I keep my eyes wide open all the time I keep the ends out for the tie that binds because you're mine. I walk the line J.R. Cash, nascut a Kingsland, Arkansas, el 26 de febrer del 1932 i mort a Nashville, Tennessee, el 12 de setembre del 2003, conegut artísticament com a Johnny Cash, un dels més influents cantants i compositors nord-americans de música country, casat per segona vegada amb la també cantant June Carter, amb una veu ronca, barreja d'un estil country, rock i gospel, amb influències tan diverses com Elvis Presley, Bob Dylan o Jerry Lee Lewis. Va assolir una gran popularitat a les dècades, sobretot dels 60 i dels 70. Fou autor d'un gran nombre de cançons, que van triomfar en la seva veu o amb la d'altra gent. Va vendre uns 50 milions d'àlbums amb la seva carrera de gairebé 50 anys i és reconegut com un dels músics més importants en la indústria nord-americana. Mm -hmm. train a comin', it's rollin' around the bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Quan va morir l'any 2003 va deixar un ampli llegat de música enregistrada durant tota la segona meitat del segle XX. Es convertí en una figura mítica que absorbí molt del que era bo, dolent i a vegades contradictori al voltant dels Estats Units d'Amèrica. Si ben un principi era un cristià que parlava amb indignació sobre els camins pecaminosos de la humanitat, també va ser un drogadicte amb els mals costums que el portaren a períodes de malaltia i rehabilitació. Vestit sempre de negre, en senyal de protesta, en especial especial a les seves actuacions, les seves aparents contradiccions només subratllaven la seva complexitat, expressar indeleblement les seves posicions polítiques i trobant-se en el cim de la popularitat, protestar contra la pobresa, els prejudicis i les malalties de la societat fins a l'edat de 71 anys. Segons la seva autobiografia de 1997 i després d'una investigació personal, Johnny Cash va descobrir que tots els seus ancestres eren escocesos, trobaven passats directes a Escòcia que compartien el nom de Cash i que retrocedien al segle XVI. De jove, però, havia assumit que el seu origen era irlandès i parcialment natiu, Cherokee. Potser per això sempre tingué un afecte i compassió cap a qualsevol ascendència americana nativa i ho expressant unes quantes de les seves cançons, com per exemple Apache Tears, The Ballad out of Ida or show a warm with her tears.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 Johnny Cash actuà en diversos films com The Trail of Tears i publicà l'autobiografia Cash el 1997. Aquell mateix any li fou diagnosticada la malaltia, la malaltia degenerativa síndrome de Shy-Drager, que li provocaria la mort el 2003. El 18 de novembre del 2005 es va estrenar Walk the Line, un film sobre la seva vida interpretat per Joaquin Phoenix i Reese Witherspoon. Aquí només podem escoltar una mica de les seves cançons. Tot i això, espero que aquesta música música us hagi fet entendre el que un personatge com Johnny Cash ha arribat a fer per al món de la música. Bound by wild desire I fell into a ring of fire I fell into a burning ring of fire I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns the ring of fire, the ring of fire. fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell in to a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire.